Віталій Коротич. 10 травня. Роман. Видавництво Радянський письменник. Київ 1979 рік. Читає Светлана Горлова. Это первый роман украинского писателя, автора многих поэтических сборников, двух повестей, нескольких публицистических книг. Лауреата Республиканской комсомольской премии имени Николая Островского 1972 и Республиканской премии имени Павла Тычины «Чувство семьи единой» 1978. Главный герой произведения, поэт Виктор Печенюк, живет всеми тревогами современного мира – остро чувствует личную ответственность за все, что происходит вокруг, за мирное будущее планеты. Поэтому так много у него единомышленников. И его любимая девушка Вера, и старый рабочий Владимир Сергеевич Окунь, и молодой токарь, начинающий поэт Виктор Козыренко, и талантливый певец Василь Билык, и много других неугомонных, светлых людей, которые встречаются герою на его беспокойных путях-дорогах. Іноді цей твір писався, наче щоденник, потім обростав публіцистикою, а ще згодом став подібним до кіносценарію. У більшій своїй частині. Ця проза дуже особиста. Уже було мовлено, що в неї часом голос щоденника, але при всьому тому прошу вас не забувати, це передусім твір художній, і всякі ваші спроби відшукати в тій чи іншій дієвій особі прикмети цілком конкретних і, можливо, знайомих вам осіб ідуть усупереч авторському задуму. Водночас запевняю вас, що герой твору не має в собі нічого спільного ні в долі, ні в характері з автором цього твору. Гадаю, читач не осудить, що деякі свої вірші з виданих збірок я роздав персонажам роману. Розділи свідомо перебиваються цитатами з газети листів, навіть посиланнями на телефонні розмови живими свідченнями дня, голосами незнайомих людей, вплетеними у діалоги дієвих осіб цього роману. Втім, кожен із нас дієва особа, чи не так? Я не встиг оповісти тут про стількох гарних людей, що були навколо героя твору постійно. Про кількох сказав, а про всіх не зміг. Але згадайте самі, як гарні люди виносять нас із скрут, а ми довго ще пам'ятаємо не про них, а про тих, з ким пов'язуємо свою стурбованість. Так добре запам'ятовується подолане лихо, кожен з уроків пережитого і передуманого дня, що з найближчими людьми хочеться розмовляти саме про це. А хто є ближчий письменникові за читачів? Дуже прошу вас прочитати написане тут доброзичливо й щиро. А про літературні жанри ми порозмовляємо при якійсь іншій нагоді. Згодом я розповім вам і про те, що трапиться з героями далі. Сьогодні ж хай точиться сьогоднішня оповідь кожен день пильнує в собі власні слова. Тепер кілька слів про назву, бо я не пояснюватиму її далі у розділах цього твору. Якось стоячи їхав я у затопленому автобусі і мимоволі через усі голови бачив, як люди атакують обидва входи до нього, всмоктуються до цього не найкомфортабельнішого з усіх транспортного засобу. Срібні від нагород груди ветерана війни зблиснули в натовпі і ледь протислися в двері.